Ben, eh, boas tardes. Boas tardes. Outro día máis a todos e eh, a todas e, eh, e hoxe pois, tamén temos aquí a presenza do noso presidente Alberto Corral eh, estamos, bueno, pois todos moi moi ledos de, de velo, de estar connosco e, eh, e aquí participando tamén das, das palestras do Facho que el, pois, xe, o, digamos que alma mater nesta eira do, bueno, de, de organizar argallar todas as palestras, traer os conferencistas e eu realmente o que é o equipo, é o equipo, pero ti és o o ejecutivo, digamos. Sí. Ben, pois hoxe temos connosco a, a Leticia Irín, profesora da Universidade da Coruña, especialista en literatura medieval galego-portuguesa, pois eh, importantes son as súas edicións críticas, pois, por exemplo, da obra teatral de Luis de Camões, o outro chamado dos Enfatrións, o cancioneiro de Maz Mafaldo, en colaboración con Manolo Ferreiro, ou, bueno, por a súa obra A visión do amor no cancioneiro de Don Dinís. Tamén eh, acadou no 2004 pois, o noveno premio de investigación Concepción Arenal de Humanidades, eh, polo proxecto Grosa e ben, eh, vai nos falar pois, de, de cantigas galego-portuguesas pois tan importantes para a nosa cultura nosa tradición a nosa tradición pois nunha época pois, que, que Galiza era monolingüe e falábamos galego na etapa galego-portuguesa e ben, pois deixamos a Leticia que nos, que nos fale. Vale, Muy moitas ben. gracias. Eh... Pois moi boa tarde a todos os presentes. Eh, en primeiro lugar, quero agradecer a, a presentación e, desde logo, a agradecer a Agrupación Cultural O Facho e eh, o seu convite para participar nas palestras deste período e, e ofrecerme a oportunidade de achegarnos un pouquiño ás cantigas galego-portuguesas. E tamén darlles os meus parabéns por, polo labor tan necesario de difusión da cultura que levades facendo xa tantísimos anos. Non? Farei unha presentación xeral, eh, espero prolongarme o xusto, porque quero deixar tempo para, para o debate e, e para a conversa que seguro que será interesante. Decidín titular así esta palestra Escola Trovadoresca Galego-Portuguesa unha época de luz porque cando desde a actualidade falamos da nosa Escola Trovadoresca insístese continuamente en que se tratou dunha época de esplendor, de luz. E, pola contra, cando se fala do medievo, da Idade Media de, de xeito xeral como época histórica, e que é o período en que se produciron as nosas cantigas, adoitamos escoitar pola contra que foi unha época de, de tebras e, e de escuridade, non? Ainda que tamén hai outras visións. Eu agardo poder demostrar nestes minutos que temos por diante que o medievo non foi unha época tan escura como percibimos desde os nosos días ou como se foi fixando históricamente e que desde logo as manifestacións artísticas derivadas do trovadorismo galego-portugués eh, trouxeron consigo a luz ao occidente peninsular e non só, porque xa sabemos que a súa difusión eh, foi máis aló dos, dos límites do oeste peninsular. Non? Eh, vivimos nun momento en que cando se menciona o termo Idade Media, como dicía, son moitas as imaxes que, que nos veñen á mente. Unhas teñen un, marca, un carácter marcadamente positivo, están relacionadas habitualmente co ámbito máis fantástico da Idade Media, os castelos, eh, os dragóns, os cabaleiros do rei Artur da Taboa Redonda. Esta visión, como, como ten sido suficientemente demostrada, trátase dunha refacción ou dunha recreación eh, construída sobre todo no século XIX en época romántica e de modo especial en ámbito alemán Eh, os autores alemáns enxalzaron o, o período medieval porque para eles, por motivos políticos e ideolóxicos, vían nel un pasado dourado e feliz eh, de todo o xermánico en xeral. Non? É o que aconteceu, por exemplo, para que entendamos esta situación en ámbito arquitectónico, coa eh, reconstrucción da ciudad de Carcasona, que como se denomina en provenzal, eh, que tras un amplísimo período de abandono, foi reconstruída no século XIX polo arquitecto Eugene Violet-le-Duc Este proceso foi obxeto de múltiplas críticas, porque realmente as partes altas das edificacións medievais en grande parte da Europa, sobre todo occidental, remataban en plano, en terraza. Mais o arquitecto introduciu as, as cúpulas que vemos aí, e as ameas, representando así a imaxe que xa tiña triunfado na época do que foran nun pasado as fortificacións medievais. Mm. Nesta liña vai un pouco o que está a acontecer, por exemplo, co auxe das, das celebracións medievais. Nas últimas décadas, moitas das, das nosas vilas celebran durante o verán unha suposta feira medieval, Eh, aquí vemos os cartaces das, das últimas edicións da Feira da Coruña de, e de Betanzos E desde a nosa perspectiva, pois é bonito visitalas, eh, mas desde logo pouco ou nada teñen a ver co que foron os burgos ou as vilas medievais, non? Fanos representacións de xustas medievais como se fose o máis habitual eh, na Idade Media e realmente algo máis cinematográfico do que real, non? Eh, tamén a, liter a literatura de algún xeito contribuiu a, a estas cuestións, non? A, a que teñamos unha visión da Idade Media. Como sabemos, Tolkien eh, foi medievalista eh, e baseou o seu mundo de ficción do Señor dos Anéis na materia de Bretaña. Neste caso temos aquí a, a edición galega, quizáis fixo máis do que a literatura a súa adaptación cinematográfica, non? que tantísimo éxito, éxito tivo. E pola contra, eh, outra imaxe que suscita a Idade Media caracterízase pola súa natureza negativa e despectiva. E eh, o medieval adoita ser sinónimo de incultura, de barbarie, de atraso a todos os niveis. Traio aquí un, un fragmento eh, de Catherine Vincent, que é relativamente recente, do ano 1995, nesa introdución á historia do Occidente medieval que di A nosa época non ten recato en cualificar como medieval todo aquilo que xulga arcaico e pertencente na súa opinión a un tempo xa caduco. O adxetivo adquire así un matiz pexorativo que nada ten a ver coa súa acepción máis científica. Mais quizáis a nosa época tería problemas a hora de situar con precisión o período designado por esa apelación cómoda, aínda que nada xusta. E así é, ese adxetivo medieval é aplicado moi habitualmente desde os nosos días o arcaico, o caduco, hm? a certas aberracións que se cometen. Non? Mas de onde procede esta visión pexorativa da época medieval? pois hai tres movimentos culturais europeos que destacan por riba de todos como os principais responsáveis desa contaminación ideolóxica que afecta ao medievo e que eh, serían, en primeiro lugar, e sobre todo, o Renacemento italiano, en segundo lugar, a Reforma luterana e, por último, a Ilustración francesa. Os representantes destes tres períodos eh, culturais non dubidaron en denigrar, sen ningún tipo de problema, mil anos de historia. Os que separan a caída do Imperio Romano de Occidente do Renacemento Italiano. Un milenio no cal supostamente a humanidade tería sufrido unha auténtica debacle a todos os niveis, especialmente no ámbito cultural. De feito, a propia denominación de Idade Media insiste neste tema Para os renacentistas era un tempo intercalar entre a antigüidade e o renacemento, unha época en que se perde a memoria grega e latina, un tempo que o separaba dos saberes clásicos, dos, dos que ademais se consideraban continuadores, e de aí esta denominación de Idade Media. Habitualmente dice que foi o propio Petrarca quen a fixou, mas na realidade non foi así. El si foi o primeiro que certamente eh, desenvolve a idea de que despois da caída de Roma a cultura e a humanidade levaban mil anos de decadencia espiritual e humanística. En unha das súas cartas, o poeta italiano fala de tres épocas culturais. A primeira era a idade gloriosa de Roma. A terceira sería unha futura era de esplendor das artes e das letras que aínda estaba por chegar. E a segunda, iniciada no século V e que aínda continuaba no XIV, que é a época en que Petrarca viviu, estaba situada, e cito as palabras latinas, in medium sordes, isto é, no medio da suciedade, da miseria. Mm. Era unha idade, unha idade na cal a situación cultural para el era deplorável e como tal a concebía. Como sabemos, Petrarca estaba xa máis próximo que sería o pensamento renacentista do que propiamente o pensamento medieval. Non? Mas era esta unha realidade ou foi unha visión que triunfou posteriormente? En a realidade é o segundo dos casos. Os autores medievais eh, percíbense a si sí mesmos como continuadores da antigüidade. Mm? Traio un, un fragmento de, de Joan de Salisbury que, que foi un autor e educador inglés do, do século XII que chegou a ser bispo de, San, de, de Chartres perdón, e que nos deixou unhas palabras moi esclarecedoras a este respecto nunha das súas obras que recolle por súa vez do seu mestre Bernardo de Chartres. Son unhas palabras que se citan eh, sempre eh, que se fala da literatura medieval. Non? E di, dicía Bernardo de Chartres que non somos como ananos encabalitados sobre os ombros de xigantes, e así podemos ver máis cousas e máis lonxe do que eles, mas non por termos vista máis penetrante ou posuirmos máis alta estatura, senón porque o grande tamaño dos xigantes nos eleva e sostén a unha certa altura. Isto é, os medievais apóianse no coñecemento previo para chegar máis aló. Hm? Temos de ter presente que o ensino na Idade Media, que se desenvolvía fundamentalmente nas escolas monacais, estaba baseado tal como estaba baseado tamén na antigüidade na gramática e na retórica estudaban as chamadas artes liberais, o trivium e o quadrivium, que eran os estudos preparatorios para outras eh, disciplinas de rango superior, como a medicina, a teoloxía, o dereito, que eh, se estudaba nos chamados estudos xerais, que eran os antecedentes dos que eh, serían posteriormente as universidades. Non? Estes estudos eran continuadores dos clásicos, ¿m? estaban baseados no que, no que estudaban os clásicos. E, ben, vistos estes elementos a respecto da visión positiva e negativa da Idade Media, e antes de pasarnos á Escola Trovadoresca Galego-Portuguesa, quería facer unhas consideracións a, a propósito da delimitación e, e periodización que é unha época amplísima, non? E quizáis cumpre lembrarnos que está máis ou menos establecido que a, das, que a desaparición do Imperio Romano no século V, no ano 476, marca o inicio da Idade Media, que se prolongaría a grandes trazos até o ano 1453, momento en que se produce, como sabemos, a caída de Constantinopla en poder dos turcos e desaparece o Imperio Romano de Oriente. Temos pois un período realmente moi amplo, un milenio completo, que adoita periodizarse da seguinte maneira. Por unha parte temos a alta idade media, que iría do século V ou XI. Temos que ter presente que no século IX xa podemos falar da existencia de linguas romances diferenciadas do latín. E no século XI é cando comezan a desenvolverse as literaturas romances. Compre destacar neste momento a xénese da literatura provenzal que desde logo é a precursora e o referente no ámbito da, da lírica románica e tamén pod, compre facer referencia ao considerado o primeiro trovador Guillerme de Aquitania que viviu a cabalo entre o século XI e o XII. Por outra parte, teríamos esa baixa idade media, os séculos XII e XV, Eh, no século XII os burgos, as cidades, comezan a adquirir unha maior relevancia e un poquinho máis tarde, no século XIII, é eh, cando aparecen as universidades. Os estudos xerais que se chamaban na altura, que, por exemplo, eh, no ámbito do occidente peninsular, pois temos a, os primeiros estudos xerais foron creados en Coimbra, no ano 1290, despois foron trasladados a Lisboa, e creounos o propio rei e trovador Don Denis. Non? Em, ben, pola súa parte, para o período trovadoresco galego-portugués tomamos habitualmente como inicio e o final o que denominamos o termo acuo e azquem, eh, pois o inicio sería os finais do século XII, aproximadamente entre os anos 1196 e 1201, que é o momento en que podemos datar a que é considerada a primeira cantiga galego-portuguesa, que ademais se trata dunha cantiga pertencente ao xénero satírico, como despois veremos. Obviamente nos anos e nas décadas previas tiveron que existir necesariamente experiencias poéticas que non conservamos na actualidade, que non chegaron ata nós. Pola súa banda, o final desta escola trovadoresca galego-portuguesa E, e no século XIV, concretamente, está fixado o ano 1354, que é a data en que se produce o falecemento de don Pedro Conde de Barcelos. E, don Pedro Conde de Barcelos foi fillo bastardo do rei don Denís, hm? e, e de alguna maneira foi quen tomou o legado do seu pai. O rei don Denís foi un dos grandes monarcas eh, do trovadorismo galego-portugués xunto quizáis co, co propio rei sabio, Alfonso X, que era o seu avó. Mm? Foron os dous grandes monarcas. A partir deste momento, do ano 1354, temos o que se denominan a decadencia, as prolongacións da escola trovadoresca, eh, que en ámbito portugués estaría representado máis ou menos polo cancioneiro xeral de García de Resende, e en ámbito máis hispánico polo cancioneiro de Baena. Mm? Ben, Eh, esta é a cantiga que facía referencia previamente de Joan Suárez de Pavía eh, é a que consideramos a primeira dentre as conservadas e transmitidas polo, polos cancioneiros. Vemos que precede o que se denomina unha rúbrica explicativa que di aquí se comezan as cantigas de escarnio de Malitzer, o sea, sería a primeira das cantigas de escarnio que aparecen transmitidas nos cancioneiros que conservamos. Hm? eh, nesa división tripartita que despois faremos referencia. E a continuación di esta cantiga de Malitzer e fetxe a Joan Suárez de Pavía al rei don Sancho de Navarra porque lle roubaron esa terra e non lle deu el rei en de dereito. Eh, alude a un contexto histórico preciso, por iso podemos datala, serían as loitas entre o rei don Sancho VII de Navarra e o rei de Aragón e de Castela despois da derrota de Alarcón, que está situada na actual provincia de Cuenca, e isto aconteceu no ano 1195. Hm? Tendo en conta este contexto, a composición tería sido composta desta maneira nos anos finais do século XII por volta de 1196. Como refiren a cantiga e a rúbrica, o rei de Navarra, desde Tudela, aproveitaría a ausencia do rei de Aragón na Provenza para invadir e devastar as súas terras, o que para o trovador portugués, señor de algunhas das propiedades eh, na fronteira entre os dous reinos era unha actitude absolutamente cobarde e así o expresa nesta cantiga de escarnio. Mm? Ben, e pasamos pois á cuestión da lingua. Eh, a literatura ao longo de toda a Idade Media foi en lingua latina, e no momento en que aparecen as linguas romances como entidades diferenciadas do latín e comezan a ter uso literario, non responden polo xeral a un principio territorial ou de nacionalidade. De feito, o concepto de nacionalidade vai estendéndose no final da Idade Media ligado principalmente non á lírica, senón á prosa. Hm? Esta, esta consolidación vai en paralelo, ademais, ao afianzamento da monarquía, nomeadamente ligado ás crónicas que os reis eh, pedían aos seus cronistas. Non? Por exemplo, é o caso do cronista portugués Fernán López, mm? que é encargado de, rela de, de relatar eh, pois as grandiosidades dos reinados dos reis previos portugueses. Hm. Estaba ao servizo do rei Don Duarte e relatou os reinados de Don Pedro, de Don Fernando e de Don Juan I. Hm. Por outra banda, temos de ter presente que neste momento é o xénero literario que marca de alguma maneira a lingua a utilizar. Deste xeito, a lingua do il, mm, que derivará no posterior francés, é a lingua por excelencia do cantar de xesta, pensemos, por exemplo, na, na chanson de Roland, e tamén é, é a lingua da prosa de ficción, mm, da materia de Bretaña, e da materia de Troia e da materia carolinxa. Mm. En canto, a lingua doco provenzal é a lingua por excelencia da lírica, como tamén o é un pouco posteriormente o galego-portugués. Eh, a lingua doc eh, foi eh, lingua da poesía tanto na propia Occitania como na parte máis oriental da península ibérica, nomeadamente na coroa de Aragón que tantos lazos tivo matrimoniais e, de outro tipo eh, cos señores e cos monarcas de Alén Pirineos. Mm? Como sabemos, o galego portugués foi a lingua lírica peninsular non só do occidente, senón tamén eh, dos, outros, dos outros reinos da, da península. Mm? Sabemos que os trovadores que circulaban pola península, que chegaban moitas veces a través do Camiño de Santiago, compoñían independentemente da súa nacionalidade ou procedencia as súas cantigas en galego portugués. En canto tan manido debate a respecto das eventuais diferenzas que pudesen existir entre a lingua dos trovadores procedentes dun ou doutro lado do Miño, a realidade é que no ámbito da escola trovadoresca galego-portuguesa estas supostas diferenzas de existiren son irrelevantes. E dicimos isto a pesar de que temos que ter en conta que Portugal foi reino independente no ano 1139, xa prácticamente oito décadas antes de que nacese a Escola Trovadoresca Galego-Portuguesa. E a pesar diso, a identidade cultural e lingüística é innegável. E aí temos as cantigas para demostrar. Ben, noutro sentido, temos de, de contemplar o trovadorismo en xeral e a nosa lírica profana en particular como unha manifestación artística plural, na cal se conxugan, por suposto, o elemento poético, o elemento musical, a danza e o espectáculo de maneira global. Em, temos que ter presente que a composición ven rexida sempre por un principio musical. Hai unha asociación absoluta entre a poesía e a música. E isto é probablemente o que explica certos desaxustes rítmicos que en algúns casos podemos detectar nos textos realmente eses desaxustes son mínimos, porque temos que ter presente que os medievais posuían unha grandísima mestría en termos retóricos e de versificación. Estes desaxustes explicaríanse se conservásemos a notación musical eh, correspondente aos textos. Compre lembrar que no ámbito da poesía profana so conservamos a notación musical das sete cantigas de amigo de Martín Codax, que nos transmite o pergamiño Vindel e que ademais temos agora a fortuna de poder contemplalo eh, no Museo do Mar de Vigo traído desde, desde a Morgan Library de Nova York e tamén conservamos a música de Sete Cantigas de Amor do Rei Don Denis que nos transmite neste caso o pergamiño Sharrer que se eh, conserva na Torre do Tombo de Lisboa mm? Ben, outro elemento fundamental na, na, na composición e difusión das cantigas é a oralidade. Mm? oralidade era un medio de difusión da, li, da literatura, mas non só, porque tamén era un medio de difusión do coñecemento. Hm? O ensino nas escolas monacais e nos estudos xerais nas universidades era prácticamente oral. De feito, aí temos unha miniatura eh, que non lo demostra eh, temos o mestre nun, nun estudo xeral e os alumnos que escoitan mm, eh, o, que lles, o que lles transmite ese mestre. No? É certo que nunha época tardía da Idade Media os alumnos dos estudos xerais comezaron a ter manuscritos para estudar, pero foi nunha época realmente tardía. Mm? Eh, e desde logo a oralidade non só estaba ligada á difusión da, da literatura, da lírica, como tamén estaba ligada á composición. A composición eh, non era directamente na escrita, a escrita é un estadio moi posterior. A composición se realizaba tamén oralmente. Hm? E de feito non temos que relacionar a oralidade coa literatura popular, en absoluto, ou cun público iletrado, para nada. A oralidade na altura ten un público diverso e difunde calquera tipo de xénero en calquera espazo, tanto nas cortes reais e señoriais como na plaza pública. ¿Mm? Eh, como dicíamos, a escrita é algo posterior. Vai unida a unha necesidade de transmisión e de conservación que apareceu nun tempo eh, xa tardío na cronoloxía da Escola Galego-Portuguesa e eh, moi probablemente respondeu tamén a un requisito de carácter cualitativo. Hm? Os cancioneiros que conservamos, o cancioneiro da Xuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o cancioneiro da Biblioteca Vaticana, son antoloxías e como tal Para a súa confección manexáronse con case total certeza moitos máis textos dos que finalmente foron ali incluídos. Obviamente escollerían os que eles consideraban de maior mestría para ser escritos. Temos que lembrar que o pergamiño era un material carísimo e, eh, e que custaba moito un, un proceso enorme, non? Con eh, construir un cancioneiro. Ben, Imos co, co corpus lírico da nosa poesía profana, conservamos alrededor de 1679 cantigas compostas por eh, 160 trovadores. Sabemos que houve máis trovadores, por suposto. De feito, temos eh, a denominada tábola colochana, que é un índice de trovadores. En el eh, vemos trovadores dos cales non conservamos cantigas. Mm? Obviamente, eh, os, os artífices foron moitos máis dos que coñecemos na actualidade. Ben, en canto á súa representación nos xéneros canónicos, vemos que as cantigas de amor eh, é o, o xénero máis representado, conservamos por volta de 725 textos, as cantigas de amigos son 505 e por último conservamos 430 aproximadamente cantigas eh, de escarnio de maldicer. ¿Mm? Ben, a realidade é que o noso corpus trovadoresco non é moi amplo. Temos de ter en conta que o único cancioneiro contemporáneo á escola trovadoresca é que chegou a nós é o cancioneiro da Xuda. O cancioneiro da Xuda é un, é un cancioneiro que está incompleto e, e que únicamente transmite 300 cantigas todas do xénero de amor e dunha época previa o rei Don Denis de Portugal. De feito, se supón que quedou incompleto se aparece a hipótese eh, máis factível eh, pola morte do rei Alfonso X, que mm, pediu ou mandou facer ese cancioneiro da, da xuda que coñecemos hoxe en día precisamente para regalar, para agasallar o seu neto que sería o rei Don Denis de Portugal. Mm? Em, pola súa banda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o cancioneiro da Biblioteca Vaticana son apógrafos, son copias posteriores do século XVI. Em, realizáronse en Italia e realizáronse grazas ao interese que un humanista italiano, Angelo Colocci, tiña pola nosa eh, poesía trovadoresca e mandou copiar eh, estes dous cancioneiros e a el, en boa medida, lle debemos o coñecemento que día temos da, da lírica galego-portuguesa, porque senón, pois só terían chegado os nos eh, 300 cantigas, que son as que inclúe o cancioneiro da xuda, e únicamente do, do xénero de amor, non aparece nin amigo nin, nin, nin as cantigas satíricas, non? Ben, Eh, bueno, isto é unha cuestión que sempre lles, lles pregunto aos meus alumnos, es digo, como estudastes no ensino medio? Cantigas de amigo, amor e escarnio maldicer ou cantigas de amor, amigo e escarnio maldicer? Eu recoñezo que a mí no ensino medio me explicaban como cantigas de amigo, amor e escarnio. ¿Mm? Creo que na actualidade xa vamos chegando a este punto, non? As cantigas de amor, amigo e escarnio maldicer Esta dualidade non é casual, non é, é cando enunciamos os, os xéneros canónicos da, do trovadorismo galego-portugués. A cantiga de amor, desde logo, ten moita maior relevancia da que lle foi concedida nun primeiro momento. Os estudos sobre a lírica trovadoresca galego-portuguesa comezan no século XIX, cara a finais do século XIX. En ese momento eh, se puña por riba a cantiga de amigo se consideraba moito máis original e de maior mestría. Eh, aquí trai un par de, de fragmentos eh, da filóloga de orixe alemá, Carolina Micaelis de, de Vasconcelos, que editou no ano 1904 o Cancioneiro da Xuda. Na súa introdución, di As cantigas de amor son de enorme monotonía, pobreza e convencionalismo cuanto ás ideas, as expresóns e as formas métricas. E máis adiante di Cuanto a estranxeiros que abranxen de alto non só toda a poesía neolatina, mas tamén as manifestacións líricas antigas e modernas de outras nacións cultas, compreéndese que axen aborrecidísima a monotonía plácida e cortesá das imitacións conxéneres galego-portuguesas, pura noia continuata. Hm? Insiste na pobreza da cantiga de amor, en que son imitacións eh, do, dos xéneros pertencentes a outras literaturas. Hm? Sen embargo, eh, Xosé Luis Méndez Ferrín no ano 2000 eh, nun maravilloso discurso de entrada na Real Academia Galega que levou ese título a poesía medieval galega vista desde os relanzos de derradeiros do século XX di pobres das cantigas de amor tantos e tantos anos situadas nun segundo lugar nas preferencias dos lectores contemporáneos se como así elas son moito máis interesantes do que soe sospeitarse e máis autónomas mm? isto case un século despois non? Esta autonomía que menciona Méndez Ferrín refírese á suposta débeda da cantiga de amor galego portuguesa a respecto da canso provenzal. Tanto um, mm, E eh, se ben é certo que, que, que a, a galego portuguesa bebe de algún xeito da provenzal, porque a realidade tamén non é que as diferenzas entre ambas eh, son moi probablemente máis numerosas do que as, do que as semellanzas. Hm? Mais continuamos coa, coa valoración da, da Cantina de Amor, non contemporaneamente, senón de xeito coetáneo a súa produción, percibimos eh, a través de diversos materiais como na altura era considerada a cantiga de amor o xénero trovadoresco por excelencia, tal e como amosa, por exemplo, a súa primacía na organización tripartita dos cancioneiros. As cantigas de amor aparecen sempre en primeiro lugar, antes do que as de amigo e as de escarnio e maldicer ou tamén, por exemplo, a súa caracterización en primeiro lugar na arte de, de trovar eh, e a arte poética incompleta que é principio cancioneiro da Biblioteca Nacional. Mm? Eh, nela defínese eh, as cantigas de amor en primeiro lugar e por oposición as de amigo, é di, e porque algunhas cantigas ia en que falan eles e elas outros sí, porén é ben de entenderdes se son de amor se de amigo porque sabede que se eles falan na primeira cobra e elas na outra, é de amor, porque se move a razón dele, como vos antes dicemos. E se elas falan na primeira cobra, é outro sí de amigo. E se ambos falan en unha cobra, outro sí é segundo cual deles fala na cobra primeiro. ¿Mm? Ben, em, en canto a ascendencia provenzal da cantiga de amor, o que estábamos comentando, eh, temos que falar en primeiro lugar do amor cortés, o tan traído amor cortés, non? O amor cortés é unha concepción do amor como unha fonte de percepción moral que encamiña o home o trovador na dirección do absoluto por mediación do ser amado. O amor cortés ou fin amors, como denominan os provenzais, procura a exaltación da muller venerada polo namorado o amor cortés consiste tamén na transposición das relacións sociais do sistema feudal a relacións amorosas, de maneira que o trovador serve a súa dama, a señor, tal e como vasalo serve o señor feudal. Segundo esta metáfora, amar e servir son sinónimos, de maneira que na, na, na lingua das cantigas entran fórmulas lingüísticas xurídicas relacionadas coas relacións vasaláticas. Tamén Amidóns, a dama da lírica provenzal, ten a súa correspondencia no noso ámbito coa señor, coa mía señor, non? Em, temos que ter claro que esta aplicación ás relacións amorosas do esquema social do feudalismo sitúa a muller no máis alto da pirámide social, Este feito pois, resulta un pouco difícil de creer, non? Se temos en conta que nas sociedades da época o papel da muller nas clases altas se reducía prácticamente a ser eh, o descanso do guerreiro e a nai dos seus fillos. Hm? E isto levou os historiadores a intentar explicar esa situación en inicio no ámbito provenzal, non? O amor cortés explícase desde a posición de privilexio que tiña a muller eh, na Provenza. As mulleres na Provenza podían herdar, podían posuir bens e podían acceder a eles sen precisar o permiso dos seus homes. Hm? Por outra parte, e segundo a concepción provenzal, como vemos nas poéticas provenzais, o verdadeiro amor chegase desde a madurez, desde a madurez física, psicolóxica e moral. ¿Mm? Daí que as canzóns provenzais estén sempre dirixidas a mulleres casadas. Mm? Em, para além de que eses dereitos a que acabo de facer eh, referencia non os tiñan as mulleres solteiras porque dependían dos seus pais. Mm? Em, e além disto, as poéticas provenzais denuncian sempre a, incompa a incompatibilidade do amor co casamento. Eh? Isto é o que acontecía en ámbito provenzal. E cal era a realidade aquí, eh, no occidente peninsular? Pois aquí tiñamos unha estrutura liñaxística. O poder das clases dominantes tiña que ser transmitido de pais a fillos e facerse da mellor maneira posible, non? Para eh, que o seu poder non se degradase, non se fose perdendo nas sucesivas divisións das herdanzas, non? Eh, de maneira que na época só o fillo máis vello é o que herda e casa cunha muller. Os outros fillos non casan porque non posúen bens. ¿m? Hm? Son educados nas residencias do señor feudal do seu pai e posteriormente, en algúns casos, son armados cabaleiros. En outros casos, pois entran, por exemplo, a formar parte do clero. Estes fillos que non herdan e non casan xogan, de alguma maneira, o amor cortés eh, compoñen cantigas de amor escollendo como dama a esposa do seu señor feudal, emulando as actitudes do vasalo, que aspira, de alguna maneira, pois, a ser recompensado non? Eh, no amor. Ben, mm, imos con, con esas diferenzas non da cantiga de amor fronte a, a canso provenzal. A cantiga de amor eh, é moitísimo máis abstracta do que a canción provenzal. Non se describe a dama en termos físicos, hm? eh, como se acontece na provenzal. Na provenzal hai descripcións completas das mulleres. Eh, na cantiga de amor só se didela que é fremosa, señor fremosa, etc. Non? Eh, tampouco aparece na cantiga de amor o exordio primaveral. Hm? O exordio primaveral é o canto á primavera, que aparece no inicio das cansos provenzais eh, porque a primavera é pois, cando os trovadores namoran, non? E, e por último teríamos o Lloi provenzal fronte a coita galego-portuguesa. O Lloi provenzal é o amor gozoso a ledicia de amar e ser amado que amosan os provenzais e que non ten en absoluto correspondencia na lírica galego-portuguesa eh, de feito, nunca se chega a producir a correspondencia amorosa na nosa lírica. Mm? Eh, no noso caso, a dama non é unha muller casada, senón unha dona virgo, unha doncela solteira. Polo tanto, non hai un marido que temer. Eh, eh, mas o trovador galego portugués ten que temer a propia señora, a propia dama, porque ela non o corresponde en ningún caso e ademais non quer saber nada dos seus sentimentos. Mm? está totalmente allea ás coitas do, do trovador non? E, e de aí é eh, que a nosa lírica trata moi amplamente os estados de ánimo do namorado que non é correspondido temos que pensar como é o proceso eh, amoroso na, na nosa cantiga de amor o trovador contempla a señora a través dos ollos, ¿eh? e, e fica namorado. Ese amor asentase no corazón. Os ollos e o corazón son dous dos órganos fundamentais no proceso amoroso. E, como o seu amor nunca vai ser correspondido pola dama, aí comeza a coita, os padecementos do trovador, que pasan pois por non dormir, porque os seus ollos choran, porque perde a fala, o sentido, etc. Non? E iso acaba coa coñecida morte de amor. Non? Unha morte de amor eh, que ás veces mesmo chega a ser solicitada polo propio trovador para acabar cos seus sufrimentos, non? A quen lle bota o trovador as culpas de todo isto? Pois ás veces lle bota os seus propios ollos, porque se non tivese ollos non podía ver a dama e ficar namorado dela, non? E ás veces lle bota a culpa a Deus, hm? a Deus como responsável na altura de todo o que existe e acontece. Hm? Ben, eh, A respecto deste, desta ausencia do exordio primaveral, quero ver un, un texto de Don Denis moi coñecido e moi, e moi reproducido. Eh, Don Denis, como sabemos, foi rei de, de Portugal, tivo unha formación amplísima en, en poesía eh, clásica, eh, tamén en poesía provenzal. De feito, un dos seus mestres eh, era provenzal. Non? E, e aquí amosase pois, o, o grande coñecemento que, que tiña da, da lírica provenzal. Non? Di, Provenzal soen moi ben trobar e dicen eles que é con amor, mas os que troban no tempo da frole non en outro, sellou ben que non han gran coita no seu corazón, cual meu por mía señor vexo levar. Pero que troban e saben loar, xa señores o máis e o mellor que les poden só o sabedor, que os que trovan cuando a frolsa son A e non ante, se Deus mi perdón, non han tal coita cual eu eis en par. Caos que trovan e que se alegrar, van en o tempo que ten a color a frol, consig, tanto que se fora aquel tempo, logo en trobar razón non han, non viven en cual perdizón, hoxe un vivo, que pois má de matar. ¿Mm? O poeta recoñece que os provenzais troban moi ben Mas o feito de que o fagan só na estación das flores, mm, eh, que é a estación propicia para o amor, falla afirmar que o amor cantado por eles non é tan sincero como que el sinte pola súa señor. Mm. Introduce, de algún xeito, unha crítica aos trovadores provenzais e así marca a distancia entre ambas escolas. Eh, Don Denis foi un trovador de alguma maneira xa tardío na, na escola trovadoresca, na, na, na súa cronoloxía. Eh, a escola trovadoresca galego-portuguesa tiña un canon moi fixado e eh, el o que fai nesta época xa tardía é xogar e innovar baseándose sempre na tradición previa. Mm? Ben, En canto a caracterización semántica da, da cantiga de amor, foi fixada por numerosos estudiosos, entre outros eh, polo italiano Giuseppe Tavani, na súa obra xa clásica Poesía Galego-Portuguesa, e podemos reducilo de alguma maneira a estes catro. Non? O primeiro eh, núcleo semántico ou sémico sería o amor do poeta, non? Hm? o amor como resultado da visión da dama, como dixemos antes, e o tópico da sinceridade, o, o poeta sempre é o que máis ama e o que mellor ama a súa dama, non? En segundo lugar, teríamos a pena por un amor non correspondido, e, do cal ven esa coita de amor que tamén referimos, e que ten como consecuencia a morte, non? E, que o poeta pois, chega mesmo a, a solicitar para libre, liberarse dos, dos propios males. En terceiro lugar, teríamos que falar da reserva da dama, e, O trovador non pode en ningún caso eh, revelar a identidade da súa dama, eh, sempre está presente o segredo amoroso e mesmo a ocultación do amor. Moitas veces el expresa o seu amor, máis quere ocultarlo a señora, a dama, porque sabe que se ela se enteira probablemente se enfadará con el e quere tela perto, o máis perto posible, porque a necesita observar, non? é, eh, é desde logo algo fundamental e, eh, como dixemos, a actitude da dama, da señora, sempre de rexeitamento ao amor do poeta. E, eh, por último, teríamos o eloxo da dama. E aparece o retrato da, da muller, sempre en termos abstractos, como dixemos antes, falase do seu fremoso parecer, de que posúe bon sen, bon, bon prez, no? loubase a dama, pero sempre en termos abstractos, e sempre hiperbólicamente para deixar claro que a súa dama é a, a, a mellor de cantas existen, non? Ben, eh, neste sentido, no sentido destes, destes campos sémicos, trae un texto de, de Bonifacio Calvo, tamén chamado en algunhas ocasións Bonifacio de Xénova, de Xénova que é un trovador italiano, ¿m? eh, natural da cidade de Xénova que compuxa a maior parte da súa obra en provenzal, máis que durante o tempo que pasou no sur da península ibérica compuxo cantigas en galego portugués, das cales nos foron transmitidas dúas polos cancioneiros, ambas de amor. Eh, a pesar de ser unha persoa de procedencia italiana e de ter composta a maior parte da súa obra en provenzal, coñece perfectamente eh, o canon do xénero galego-portugués. E aquí o podemos ver, di Ora non moiro, nen vivo, nen sei como me vai, nen rende mi se non a tanto que hai no meu corazón, coita de amor cual vos ora direi. Tan grande que me faz perder o sen, e mi a señor sol non saben de ren. Non sei que fazo nen hei de facer, nen en que ando nen sei rende min, se non a tanto que sofre sofrí coita d'amor qual vos quero dicer, tan grande que me faz perder o sen e mia señor son non saben de ren. Non sei que de min nen que será, meus amigos, nen sei de min ren al senón a tanto que eu sofro a tal coita de amor cual vos eu direi xa, tan grande que me faz perder o sen e mia señor son non saben de ren. ¿Mm? Em, como vemos aquí, está continuamente eh, dicindo que está perdido polo amor, eh, non sabe nada de si propio, se vive ou morre, só sabe que está louco, que perdeu o sentido, a razón. E hai que a súa amada non sabe nada dos seus sentimentos, que é o que reitera continuamente no refrán. E mia señor, son non saben de ren. Hm? Eh, él sabía perfectamente, Bonifacio Calvo sabía perfectamente que Unha das cuestións fundamentais do canon da cantiga da amor galego-portuguesa era a coita do trovador. Mm? E en torno a ela construiu este texto. Mm? Moi ben. Em, para além de todos estes elementos a que vimos de facer referencia, nos podemos cuestionar En que reside a importancia, a preeminencia que xa na altura eh, da, da escola trovadoresca eh, posuía o xénero de amor? Pois sobre todo na retórica. Hm? Eh, nesa retórica clásica de que falamos, que está absolutamente presente no xénero, eh, está absolutamente presente na disposición do texto, e hai un exordio en todas as cantigas de amor, hai un paralelismo de tipo semántico, e hai unha fiinda que pecha e o texto e son os elementos que artellan a cantiga, baseándose nos preceptos da retórica clásica. Hm? E tamén existen unhas figuras de repetición, unha hipérbole, como dixemos, aplicada á caracterización da dama, etc. Hm? Como exemplo eh, estupendo e maravilloso desta retórica, traio este texto de, de Don Denis que leo. Di, así me trascoitado e aficada amor, e tan atormentado que se Nostra Señora, mia Señor, non me ten cor, que se de min doa, da morta verei prazer e sabor. en tal cuidado come quen sofredore de malaficado que non pode maior, se mi non val a quen forte ponto vi, ca xa da e prazer e un pavor. E fatso moi guisado, pois só o servidor da que mi non da grado, queréndolle o mellor, camín nen al. Porén, con Orteu non é xa senón da morte en deso desexador. Esta cantiga glosa o tema da coita novamente, a coita do trovador como consecuencia do amor que sente pola súa señor e a indiferenza que esta llamosa. Situación que o leva a desexar a morte como saída, como feito liberador da propia coita. Esta coita de amor expresada no texto a través dunha grande cantidade de termos e expresións que é algo nada habitual na, na nosa poesía insístese normalmente no termo coita ou mal, no? neste caso aparece coitado, aficado, atormentado, sofredor, etc. Mas a peculiaridade máis notável deste texto, como se pode percibir facilmente a través deses trazos eh, que aparecen no final e no inicio de certos, de certos versos, e que vedes agora marcados en negra, é a utilización dun fenómeno que se denomina mese, eh, que é unha figura xa existente na retórica clásica e que consiste na división ou ruptura dunha palabra en dúas partes debido á pausa do verso. Hm? De maneira que unha desas partes fica colocada no final dun verso e a outra o comezo do seguinte. É o que mm, o, o estudioso italiano Musafia chamaba rima spezzata, é o que nas leis de amores provenzais chaman rim trencart ou rim partit, ou seja, rima partida. Hm? É un recurso que consideran de moitísima mestría e moi difícil de lograr. Hm? En esta nesta cantiga a utilización deste fenómeno ten un obxectivo claro, que é a consecución da rima en or con o aberto. Mm? Em, a falta de palabras terminadas en or con o aberto na lingua trovadoresca é o que levou a don Denís para echar rimas co provenzalismo cor que temos neste verso, cor que significa corazón, em, levou a don Denís a botar man do artificio de dividir vocábulos en posición final de verso e poder así usar como rima algunha das súas sílabas internas. Mas o emprego deste artificio ten outra finalidade, que é establecer un xogo entre o binomio amor e morte. Hm? O motivo da morte de amor do poeta debido ao rexeitamento que sofre por parte da súa señor aparece nos versos 6 e 7 de cada estrofa, como vedes marcados. O xogo entre da amor e da morte, procurado polo trovador, que acaba por se anular no plano da oralidade, que era como eran transmitidas e interpretadas as cantigas, debido ao distinto grado de abertura vocálica, máis que favorece o equívoco até que o vocábulo se ve completado no verso posterior. Ben, e pasamos á cantiga de amigo. Eh, a cantiga de amigo pois é un xénero precortés que toma elementos da poesía popular preexistente no noso territorio e que sería reelaborado en, como, con presupostos cultos, desde logo, non? É outro xénero amoroso da, escola, da nosa escola trovadoresca, xunto á cantiga de amor, e defínese a maior parte das veces en oposición á cantiga de amor. Mm? Em, como vimos na arte de trobar, na cantiga de amor temos unha voz poética masculina, e eh, na cantiga de amigo a voz poética e feminina. Temos unha dona Virgo, unha muller nova, unha doncela que, que conta as súas penas a maior parte das veces, non? Tamén por oposición, na cantiga de amor, o trovador diríxese a través das apóstrofes sobre todo a súa dama. Pero a realidade é que na cantiga de amor, a parte do trovador e a señor, prácticamente non aparecen máis personaxes, como se non fosen ben recibidos non? Nesa, nesa parella eh, mentres que, que na cantiga de amigo si entran en xogo outros personaxes como a nai, as amigas ou mesmo os elementos da natureza eh, que son personificados moitas veces non? Este, a presenza dos elementos da natureza eh, fai referencia a unha maior concreción fronte á abstracción do xénero de amor hm? Ademais, moitos dos elementos da natureza que aparecen nas cantigas de, de Amigo como a auga, o vento, os cervos, etc., poden ser susceptíveis dunha lectura simbólica. Hm? Ben, en canto á caracterización semántica ou sémica da, da cantiga de Amigo, tamén temos que centrarnos en, en catro elementos. O primeiro deles sería o panexírico, o autoeloxio que fai de si a propia, a propia dama, a propia amiga, non? A amiga di de si sí mesmo que é velida, que é louchana, que ten o corpo delgado, que está ventallada, etc. Non? E por outra parte, teríamos o eloxo da habilidade poética do trovador, o que os provenzais chaman o gap. E esta, este eloxo da habilidade poética do trovador, na realidade, é tamén un autoeloxo, porque nas cantigas de Amigo, aínda que teñamos unha voz poética feminina, foron compostas por homes. Hm? Entón, de algún xeito, está esa, esa voz no fondo non dos autores que se están eloxeando a si sí mesmos. Hm? Eh, temos ese, ese duplo autoeloxo, non? o da propia amiga e o do, o do trovador. Non? O segundo elemento é, é o amor. Neste caso, temos dúas vertentes fronte ao amor non correspondido, en ningún caso da cantiga de amor. Aquí temos, por unha parte, tamén o amor non correspondido, normalmente, obviamente, desde a perspectiva da amiga, E, e por outra parte, si sí temos un amor correspondido. Aparece por veces unha concordia amorosa, non? Que case que nos gusta ver nas cantigas despois de tanto desamor, non? Eh, aparece sobre todo nas cantigas de Romaría, non? Mm? que eh, en que, bueno, se, o, o santuario onde se, onde se celebra a Romaría pois funciona como un lugar de encontro entre os amantes eh, é un lugar onde ademais é un, hai un carácter festivo, non? De, de celebración, de carácter relixioso, mas neste caso tamén desenvolve ese papel eh, de, de lugar de, de encontro entre amiga e amigo. Eh, en terceiro lugar teríamos a nae a prohibición. Eh, a nai da cantiga de amigo en no 99% dos casos dedícase a obstaculizar o amor que a, que a súa filla sente polo seu amigo. Mm? En moitas das cantigas a nai dialoga coa filla, manifesta as súas suspeitas de que algo malo vai suceder e moitas veces convéncea da inconveniencia de que se encontre co amigo. E certamente por veces chega a mostrar crueldade, chega a ser cruel. Hm? E por último teríamos a natureza e a paisaxe, hm? relacionada con ese simbolismo naturalista das flores, das árbores, das aves, etc., que acompañan en moitísimas ocasións a voz poética feminina, non? cando expresa pois, o, o amor polo seu amigo. Eh, ben, traio neste caso un, un texto de Joan Núñez Camanés eh, que entra en xogo a nai, de feito, eh, neste caso non fala a filla, senón que a nai se dirixe á filla e di Vistes filla noutro día, o vos dixeu que gran prazer eu había de ir desver vos amigo que morría? Non lo dixeu por seu ben, mas porque me dixera que non viu que xa non guarría. Por al, vos non mandaría velo, mas oi dizer a quen o viu así xacer que tan coitado xacía que xa non guarría perren mandei volo ver, porén, por mal que vos den sería. E porque non podería falarvos nen vos coñecer, nen de vos gasallada ver, pero vos gran ben quería, mandei volo ver entón por aquesto que por al non filla por Santa María. Neste caso a nai dirixes a filla para aclarar que se outro día lle deixou ir a ver o seu amigo foi porque lle dixeran que ele estaba a punto de morrer. ¿Mm? Eh, esa morte de amor que nos aparece na cantiga de amor, non? E iso sería prexudicial para ela. E ademais, nesas circunstancias, non había ningún tipo de perigo para a filla, porque o amigo estaba a punto de morrer, non? A nai xoga, como vemos, ese papel represor, aínda que lle permite ver o amigo cando a situación del é tan extrema que nin sequera a podería recoñecer, de acordo? Ben, Quero facer referencia tamén, eh, aínda que existen máis, a dúas tipoloxías da cantiga de amigo que son fundamentais, que son por unha parte a cantiga de Romaría, que acabo de referir, e por outra parte a Alba. ¿Mm? A primeira, a cantiga de Romaría é característica do cancioneiro de xograres galegos. Sitúase, como dixemos, nun escenario, normalmente nunha ermida, onde se desenvolve a Romaría, que será o lugar de encontro entre os amigos. E por outra parte temos a alba. Na lírica provenzal tamén existe a alba, hm? mas hai diferenzas entre ambas. Na lírica provenzal, eh, os, o, a amiga e o amigo pasan a noite xuntos, e no momento da alba cando se separan, porque lembremos que a muller da, can, da, da canción provenzal é unha muller casada, non? Entón, o marido en algún momento ia detectar a súa ausencia. En cambio, na, na cantiga galego-portuguesa, na Alba, eh, é precisamente na Alba, no Mencer, cando se produce o encontro entre a amiga e o amigo. Eh, son cantigas en que entra en xogo o simbolismo de maneira clarísima. Eh, son ese tipo de cantigas en que aparecen o cervo, o vento como símbolo da sexualidade masculina, é que eh, de algún xeito se representa un acto sexual, de acordo? Ben, eh, en relación coas cantigas de Romaría, eh, a tan coñecida cantiga de Mendiño, non? Que leo, se meu unha armida de San Simeón e cercaron as ondas que grandes son, eu atendendo meu amiga en ira. Estando na armida ante o altar, cercaron as ondas grandes do mar, eu atendendo meu amiga en ira cercaron mias ondas que grandes son, nen iba, iba arqueiro nen remador, eu atendendo o meu amiga en ira. E cercaron mias ondas do alto mar, non e iba arqueiro nen sei remar, eu atendendo o meu amiga en ira. Non e iba arqueiro nen remador, morrerei eu fremosa no mar maior, eu atendendo o meu amiga en ira. Non e iba arqueiro nen sei remar, morrerei eu fremosa no alto mar, eu atendendo o meu amiga en ira. Eh, é un texto moi coñecido de Mendiño, como dicía. Aquí a amiga lembra como estivo agardando polo amigo na armida de San Simeón, onde estaba citada con el. Pregúntase onde estaba e onde está o amigo, que non acudiu a cita, mentres ela se ve cercada polas ondas do alto mar, onde teme morrer, porque non ten remador que a salve, nin ela sabe remar. ¿Mm? é unha cantiga paralelística, mm, absolutamente paralelística, onde aparece tamén a técnica do leixaprén, son as cantigas de amigo máis tradicionais, nas que aparece o paralelismo unido ao leixaprén. E ademais o refrán, mm, por se alguén coñece a cantiga previamente, neste caso eu traio esa lectura, eu atendendo o meu amigo en ira. Eh, hai como sete ou oito versións diferentes deste refrán porque nos manuscritos aparece un símbolo que dá lugar á confusión e, e, eh, e por iso é, eh, é tan interpretado. Esta até o momento parece ser a máis fiable, non? Eu a verdade cando estudaba isto no instituto eh, dicíanme eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo reduplicábase ese verso, non? explicábanme algo tan bonito como que ese eh, mm, refrán reduplicado e tiña a súa correspondencia coas ondas do mar que subían e baixaban, que é unha explicación preciosa, pero desde logo non ten ningunha base filolóxica nin, nin, nin de lectura non? do manuscrito. Ben, e por último tamén quero facer referencia eh, brevemente aos ciclos poéticos. Hm? eh, as cantigas de Martín Kodak e de Pero Meogo son susceptíveis de seren lidas como unha serie. Mm? Hai moitísimos estudos sobre, sobre este tema. Eh, bueno, non me puiden resistir a poñer unha imaxe do pergamiño Vindel que está tan de actualidade mm? e eh, a reproducir en a que se descolocou este verso a, a primeira das cantigas, non? A tan coñecida Ondas do, do Mar de Vigo. Eh, creo que non paga nin a pena a lela porque todos coñecemos este, este texto eh, novamente aparece o paralelismo unido ao Leixapren, que como digo son as cantigas de, de amigo máis populares, eh, eh, as ondas nas, nas composicións de Martín Kodax adoitan interpretarse como mensaxeiras ou como vía de conexión entre a amiga e o seu amigo que está longe. ¿Mm? Simplemente facer referencia a, a esa cuestión. ¿no? Moi ben. Imos por último coas cantigas satíricas. ¿Mm? Eh, hai diversas denominacións para as cantigas satíricas, cantigas de escarnio malicer, cancioneiro satírico, cancioneiro de burlas, etcétera. Todas elas procuran ferir, rir, criticar, moralizar. Eh, existiron sobre estas cantigas e eh, existen preconceptos sobre todo de carácter moral eh, eh, debido sobre todo carácter obsceno de moitas das cantigas de escarnio maldicer temos que ter presente que por exemplo nos anos 20 eh, un estudoso eh, se chamaba Joaquín, Xo, Joaquín Núñez editou As cantigas de amor e de amigo nos anos 20 do século XX. Sen embargo, non foi até os anos 70 que alguén, que neste caso foi o filólogo portugués Manuel Rodríguez Lapa, decidiu eh, facer unha edición das cantigas de Escarnio en Maldicer. Mm? Tardouse moitísimo tempo en deixar a un lado a obscenidade non? das cantigas que parecía que producía certa vergoña a hora de achegarse a elas. Mm? Eh, a maior parte das cantigas de Escarnio en Maldicer están baseadas no equívoco, no equivocatio que é unha expresión que pode entenderse segundo diversas significacións ou sentidos. Habitualmente faise uso do valor polisémico de certas palabras, que sería o equívoco léxico, ou o valor polisémico a nivel sintáctico, que sería o equívoco sintáctico. Logo veremos un exemplo. Na arte de trobar que conservamos faise unha diferenciación entre a cantiga de escarnio e maldicer, que é a que vemos aquí, aparece no capítulo 5 e di cantigas de escarnio son aquelas que os trovadores facen querendo dicer mal de alguén en elas, e dicenlo per palabras cobertas que haxan dous entendimentos, pero allelo non entenderen lixeiramente. E estas palabras chaman os clérigos equivocatio. Estas cantigas se poden facer outro sí de mestría ou de refrán. Por a súa parte, cantigas de maldicer son aquelas que facen os trovadores descobertamente e en elas entran palabras en que queren dicer mal e non haberán outro entendimento senón aquel que queren dicer chaamente. Quere dicir, eh, as cantigas de escarnio son as que empregan o equívoco para dicer mal de alguén ou de algo de maneira encuberta, mentres que as cantigas de maldicer eh, falan mal de alguén directamente, de xeito directo, non? Eh, temos que facer referencia tamén a, a, a tipoloxías cantigas satíricas hai moitísimas clasificacións esta é unha das últimas que foi establecida eh, pola filóloga portuguesa Grasa Videira López mm? que establece un primeiro grupo de cantigas de escarnio malicer propiamente ditas O segundo serían as tenzóns, que como sabemos é a versión medieval das regueifas populares, non? En terceiro lugar, os sirventeses morais, non? Mm? Eh, o sirventese é un termo tomado do provenzal tamén e que se aplica na lírica galego-portuguesa as cantigas que máis se aproximan dese modelo provenzal. Son as que teñen un carácter eh, moral, unha intención moral eh, amosa unha visión pesimista do mundo, aparece o tópico do mundo ás avesas, do mundo ao revés, desa idea de que calquera tempo pasado foi mellor, mm? eh, e teño unha intención moral de, de carácter xeral, non? E por último, eh, teríamos as cantigas de carácter ambiguo, e onde entrarían pois grupos como os escarnios de amor, os escarnios de amigo, etc. Mm? Ben, eh, nas cantigas satíricas aparecen burla mofa de moitísimos elementos. Aparece a burla contra quen come moito, contra quen bebe moito e ten a cara vermella polo alcohol, e a polémica social, o obsceno, a parodia de elementos do amor cortés, os vicios, a crítica a outros poetas, etc. Aparecen moitísimas tipoloxías. Hm? Neste caso, como exemplo, eh, traio un texto de Airas Pérez Bullutorón, que eh, neste caso está falando de outro trovador que se chama Fernán Díaz. E di, Fernán Díaz é aquí como vistes e andan preito de se casar, mas non pode o casamento chegar, dome o sei eu que sabe comer e por haber casamento a la fe dome, nunca vos tan gran coita vistes. E porén, danda vestido e louchan e diz que morre por outra muller, mas este casamento que el quer dome, o sei eu que yo non darán. E por este casamento el de Prándome nunca tal coita viu cristán. Cadestorga ta San Fagundo dona que ha de don Fernando Torto ca por outro casamento anda morto dome o sei eu que o sabe xa. Este este casamento el non adome, a tal coita nunca foi no mundo. ¿Mm? O escarnio neste caso está baseado no, no, no equívoco, no equivocatio de tipo sintáctico. ¿Mm? que se consiga neste caso por medio dun xogo de palabras que podedes ver aí resaltadas en negra, que son as secuencias casamento dome e dome o sei eu, hm? que aparecen en todas as estrofas. E, obviamente ten dúas interpretacións. Se facemos as pausas nos lugares pertinentes, cambia por completo o significado do poema e o sentido burlesco que está velado sae á superficie. Cal é ese sentido burlesco? Pois neste caso a burla xira en torno ás tendencias homosexuais de Fernán Díaz Eh, que quere casar, pero quere casar dome quere casar cun home E ademais se lle aplican adxetivos, eh, como vemos eh, no primeiro verso do segundo verso, da segunda estrofa, perdón, que habitualmente son adxetivos que habitualmente están referidos ás mulleres, ese vestido e louchán. ¿m? se usan só se aplica ás mulleres. Hm? De feito, Fernán Díaz aquí aparece co seu apelido, pero aparecen multitude de cantigas como Fernán Furado ou Fernán Fendudo, hm? por razóns obvias, non? Ben, Eh, a realidade é que na correcta interpretación dos equívocos, tanto sexan sintácticos como neste caso, eh, como sobre todo nos de tipo léxico, entra en xogo moitas veces a denominada psicoloxía e da percepción. Isto é, até onde nós, como lectores ou ouvintes, somos capaces de chegar. E, e isto esténdese tamén a ese simbolismo da cantiga de amigo, non? a que fixemos referencia antes. É algo que eh, nos explicamos coa, coa psicología da, da percepción de, do filósofo Wittgenstein, mm? con esta cabeza parrulo coello, non? segundo como vexamos unha outra opción. Mm? Eh, por último, quero facer referencia a unha, a unha cantiga de Alfonso, de Alfonso X que contrasta poderosamente coas cantigas de Santa María que, que tanto caracterizan, supostamente, non? Contrasta moito, digo, porque eh, case todas as cantigas profanas que conservamos do rei Alfonso X son eh, de escarnio e de maldicer. E ademais, eh, como veredes, son realmente eh, suxerentes, por dicirlo de alguna maneira. Non? Eh, é un texto bastante amplo, o que vou facer é, eh, para facilitar a lectura, paráfrases estrofa por estrofa, a medida que, que poden ir vendo a, o texto. Non? Ben, A primeira, a primeira estrofa di algo así como Vin o outro día que lle levaban libros o deán de Cádiz e pregunteille por eles o que llos levaba e respondeume el Señor, con estes dous libros que vedes e cos outros que el ten de seu fode el grazas a eles canto quere na segunda estrofa di E aínda vos direi máis sobre o asunto, aínda que na lei nas escrituras Hai moitos se el quixese para ler, polo que eu coñezo dos seus feitos, cos libros que ten, non hai muller a quen non faga que os corvos lle semellen grous e as águias vermes de seda. A forza de foder se el quere. Na terceira estrofa dice Pois na arte de foder non hai máis do que está contido nos libros que el ten. El ten tanta ansia de os ler que día e noite non fai outra cousa – e coñece a arte de foder tan ben que cos libros que ten da arte foden as mouras cando lle peta. Na cuarta estrofa, di, e contaremos máis do seu saber e do que fai cos libros que ten. Mándaos traer todos perante sí e despois que fode a abondo con eles, se hacha unha muller endemoniada, fodea con arte e a conciencia, sacándolle o demo malvado. E a última estrofa di, e con todo isto, aínda fai máis cos libros que ten. Se atopa unha muller que teña o mal que chaman fogo de San Marcial, encanta de tal xeito fodendo que fodendo lle vai semellar que o fogo é xeada ou neve e non outra cousa. ¿Mm? O sea, está falando do de Ande Cádiz, un personaxe de relexión extremadamente luxurioso, como podemos ver, e de tal maneira que eh, as mulleres vemos que perdían a noción da realidade eh, e ademais eh, o deán de Cádiz chegaba a facer milagres porque exorcizaba a mulleres endemoniadas e curaba as mulleres enfermas as que, as que tiñan ese fogo de San Marzal que é unha enfermidade que producía unhas calores terribles e, e fai milagres como se fose Deus ou a Virxen Santa María que el cantou tan abundosamente non? Ben, eh, e por último, eh, quería simplemente eh, citar este texto de Francisco Fernández del Riego, do ano 1933 que di No artístico son os cancioneiros a máis genuína representación da alma popular, a máis antiga tradición da arte do povo en que a sentimentalidade alterna co senso intuitivo da paisaxe, Son as voces poéticas máis exquisitamente delicadas que xurden nas fonduras dos séculos XII, XIII e XIV, cando Compostela, fito das estradas de Europa naquel tempo, era o contaito entre aquela maneira lírica e as correntes vindas de fora. Era o centro focal que soupo impor co seu dominio espiritual sobre as terras percorridas polas longas estradas da Romaxe a nosa lingua, de que lograr que compartise coa provenzal a hexemonía poética do incidente románico. Em, en definitiva, efectivamente, a Escola Trovadoresca Galego-Portuguesa supoxo unha época de esplendor, de luz. Foi unha escola eh, cuxa duración superou os 100 anos. Hm? Eh, e cuxos resultados aínda hoxendía nos seguen amostran, mos, amosando unha mestría poética incomparável que fai que nos cuestionemos como os nosos trovadores, baseándose nunha mínima variación e nunha máxima repetición e cun corpo léxico realmente reducido, lograsen introducir as innovacións precisas sempre dentro dos límites xenéricos e canónicos para prolongar este fenómeno trovadoresco. As cantigas galego-portuguesas supoñen un período glorioso e o xerme da literatura galega actual. Trataban temas universais e atemporais como o amor e a burla, que continúan presentes nos nosos días, e supoñen tamén unha marca identitaria galego-portuguesa que debemos coñecer e recoñecer. E isto todo. Moitas grazas. Ben, pois, moitas grazas a Leticia e agora, pois, a tenda de preguntas. Mira, eu queria te preguntar unha cousa. Bueno, antes cando citaches a Ferrín, uh -huh. que non sabía que fixera para o ingreso na esta sí. cosa, el falaba da, da, da lírica galega, pero o que se pregunto é, que seguramente o mellor xa está moi preguntado, pero non, non o teño <laughs> oído, é a seguinte cuestión. Fala, falades de literatura galego-portuguesa, lírica galego-portuguesa, poesía galego-portuguesa. Uh -huh pero hai un consenso universal que é que as literaturas son literaturas nacionais según a lingua na que se expresan así que as que están en francés pertencen á literatura francesa as que están en inglés a varias pero en fin e, e por esa mesma razón pois Vallinclán pertenece á literatura española ou ás literaturas en español doña Emilia Pardo Bazán exactamente igual e por que decides vos eh, literatura ou lírica galego-portuguesa se o portugués non se pode falar de tal cousa hasta o século XV e XVI e a lírica galega acabas de dicir que ten un século decir, 13 e tal e era o galego porque é, é a lírica galega non portuguesa ou non? Eh, sí, efectivamente, que non nos escoiten os portugueses porque levan isto fatal, <laughs> pero pero pero é a realidade. O que acontece que Galiza quedou sen reino demasiado cedo. Mm? Pero eh, conceder esa gracia? Efectivamente. Eles, eles de feito falan eh, e así están nos manuais que circulan para, para as escolas de lírica portuguesa directamente, moitas veces. Mm? estáse modificando nos últimos anos, pero durante tempo eh, eles estudaban a, a, a lírica portuguesa medieval. O galego ali non, non pintaba... Hai un comentario, non? Sí. Hai unha palabra, hai unha frase de Saramago, a changada de Pedro. Sí. Portugal construye unha identidade nacional que non ten nada que ver co isto. É unha, unha xangada de Pedro no medio cero. O sea, non hai nada de antes ni despois, entón esa idea ideacionista ¿no? é o que leva a que eles tan portugués o sea, por, por diante de todo ¿no? uh -huh. Efectivamente, e logo en canto a asociación que comentabas de eh, das, ling eh, das literaturas creadas nunha lingua e eh, que se relacionan coa nación, no? Eh, efectivamente, máis iso eh, está visto con ollos contemporáneos. Non? na Idade Media non funcionaba como tal, porque vemos, eh, como acabamos de ver, un poeta italiano que compoñía a maior parte da súa obra en provenzal, pero tamén tiña textos en galego-portugués. E claro, como consideramos esa produción? Pois pues esa produción forma parte da nosa escola trovadoresca como tal, e punto, independentemente de onde procedesen os, os seus productores, non? Sí, hola, Augusto bueno, hay tres aspectos técnicos un poco técnicos. O sea, na, na, na proa de Mendiño, cando uh -huh. fala, o sea, acaba en meu amigo en ira. Que en ira? O sea, que quere decir en ira? Eh, quere dicir que ela, no, que ela está atendendo o seu amigo, se xa agardando o seu amigo en ira, está enfadada porque ah, o amigo porque o amigo non ven. Ah. Eh, cando diferenciabas os pues, de amor e de amigo, Uh -huh. en cobra, que sin cobra non sei que, ou sin cobra, que, que Igual cobra? o tiña que ter explicado. Cobra eh, é a denominación medieval para as estrofas. Ah. Uh -huh. De feito, a, a denominación dos versos era palabra, uh, eh, porque palabra como tal eran verbas, <laughs> e as cobras eran, son as estrofas. E cando falan de miña, señor, non había palabra señora? Non. Efectivamente, non. Eh, a, a flexión eh, feminina señor e miña señor. Efectivamente, a flexión feminina é, é dun estadio de lingua posterior. E despois, en xeral, como é a versificación e a rima? Porque he visto que hai eh, o sea, de todo tipo, non? O sea, non hai unha, unha, unha versificación clásica, é dicir, isto é... Eh, eh, sílabas, no. tal, ou rima primeira, segunda... Non, eh, non, nese sentido non. O que mm, Algo que caracteriza a, a poesía trovadoresca galego-portuguesa en xeral nas romances é o isosilabismo. Quer isto dicir que todos os versos teñen que medir o mesmo número de sílabas. Mm? E non usaban sinalefas porque eran moi bons versificadores. Entón, se nos falta unha sílaba é que probablemente nós non interpretamos ben os manuscritos pero estaba ben composto. ¿Mm? Hm? Rexese por ese principio. E logo tamén o habitual é que todas as estrofas teñan o mesmo número de versos. Desde logo. ¿Mm? Enrique. Eh, no, no, eh, bueno, tiña curiosidade polo feito de que este señor italiano que traballaba normalmente en Provenzal uh -huh venalle por ir ao sur de España a compoñer... A Sevilla, de feito. A Sevilla, a compoñer literatura galega, non? Eh, vexo que a globalización ten, ten moito... <laughs> ten raíces antiguas. Sí, era algo moi habitual, de feito hai un autor eh, un autor que era Pedro Amigo de Sevilla, que era de Sevilla, e conservamos textos dele en, escritos en galego portugués. O sea, que era lengua culta. Sí, sí, era a lingua da poesía en ámbito en ámbito peninsular, efectivamente. Eh, cando falas de hoy, eh, hoy son dous sitios, dous lugares de O... No, no, cando falamos de lingua do, que é a lingua da Occitania, mm, eh, lingua do il é o antecedente do que é o francés, digamos. Non son lugares. Non están referidos a, a no. lugares concretos. curiosidade, perdona, chamou a mm. atención algo que mencionaste ao principio da charla sobre mm. a, sobre a posición da, da muller eh, a contraposición esa que facías de mencionabas a expresión descanso do guerreiro uh mm-hmm. -huh. fronte ao, ao, ao ser idealizado das, das cantigas de amor e tal uh mm-hmm. eh, -huh. eh, eh, non acabou quedando moi claro como como se como Sí, entendo, é unha cuestión complexa, de feito os historiadores de deron moitísimas voltas en relación á, á literatura, non? Eh, probablemente se non tivese existido a Occitania, non existiría o amor cortés, hm? porque o amor cortés supón que a muller este no alto da, da pirámide social. Hm? E claro, iso só se concibe nunha sociedade como a provenzal, en que eh, eh, a muller efectivamente podía herdar bens, podía posuílos, non dependía prácticamente para nada do seu marido. ¿m? Hm? E ademais, pois existían estes preceptos conforme os cales eh, elas casaban, pero realmente podían namorar por aí, eles exactamente o mesmo, non? Eh, entón, en ese contexto que temos que eh, entender o amor cortés. ¿m? Hm? As mulleres nas clases altas, pois facían o labor que que lles correspondía, non? De descanso do guerreiro, como dicen, e de nais dos, dos seus fillos, pero realmente tiñan pois eh, un poder que é dificilmente explicable desde hoxe en día. ¿m? Mm? Que ben é certo que no noso ámbito non existía aquí, pero mm, o amor cortés pois viña viña do outro lado dos Pirineos, non? Entón pois se adaptou de alguna maneira e, eh, e aí e aí quedou perdón, porque se había solamente descendentes femeninas, como se daba? Porque a mí me parece que ahí, bueno, no sé. No, en, en... Aquí, por exemplo. Ah, que como se herdaba. Claro. Pois eh, era complicado, porque quedaba un montón de xente sen bens. De feito, as mulleres que non casaban, porque non podían ter un bon casamento, a saída que tiñan era entrar no convento. Sí, pero se si eran herdeiras e si os pais tiñan, Quen herdaba? Ninguén? Eh, a ver, en caso, en caso de existir homes, eh, eh, herdaban sí, os homes. Se non, existían os mosteiros. Pasaba a igrexa. En caso de todos os casos. De, de feito, están os documentos notariais que o registran na época. Algún, nalgúna ocasión herdaban as mulleres, pero non era para nada habitual. O habitual é que pasase a igrexa de sí. eh, rápida referencia ao que decía Fernando del Riego o texto que transmitías uh -huh. a, a, a transmisión da alma popular non? A, a, perdón por a, a pregunta moi básica pero eh, que, enténdese que esta, to, toda esta poesía transmitíase a través da oralidade ao povo que, que lle chegaba ao povo quer sí. decir Sí, sí, sí, sí, sí. Porque o pobo era iletrado, era eh, basicamente. Sí, pero a transmisión era oral. Entón aí as barreiras desaparecen. Como tamén se chegaba a prosa, Quero dicir, eh, consérvanse documentos nas igrexas en que os nenos que nacían se chamaban Xenebra, e Artur e demais, porque a materia da Bretaña tamén circulaba oralmente. Uh -huh. Entón, tanto a lírica como a prosa chegaba ao povo. Uh -huh. E de feito os xograres, os xograres teñen unha proceden eh, dun, dunha clase social moi baixa. Logo foron ascendendo, non? Pero nun primeiro momento os xograres o único que facían era interpretar o que compoñían os trovadores que eran os de clase social alta. Pero chegou un momento, como a escola durou tanto tempo, en que os, os xograres tamén compezaron, eh, empezaron a compoñer os, os seus propios textos e, eh, e a interpretalos. E de aí que houvese tamén pois eh, trovadores que dirixían cantigas de escarnio os seus antigos xogra, xograres porque agora se lles dera por, por, por facer versos, non? onde o povo se, se cantaba? Normalmente nas plazas públicas Sí, por claro, eh, os textos interpretaban ben unhas cortes reais, unhas cortes señoriais, eh, ou senón na, nas plazas públicas, era o lugar máis habitual. Mm? Alguna pregunta máis? Pois damos por finalizado a conferencia.